26 bob hazrati ayso bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin shogirdlarga sizlarga ma'lumki 2 kundan keyin bo'ldigan o'tib ketish hayitida inson o'g'li kresga mixlanish uchun tutib berildi dedi oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari qayopa ismli bosh ruhoniyning sariyda jam bo'lishdi ular hazrati aysoni hiyla bilan tutib ujuqtirish uchun maslahat qilishdi biroq ular bu ishni et oyam kunlar qilmaydi bo'lmasa xalq orasida qalaymaqanchilik chiqishi mumkin deyishdi hazrati ayso baytoniya yesida ilgari mahov kechiligi giribdor bo'lgan simonning uyida bo'lganda uning yeniga bir ayol kirdi u ayol oq qosh teshikdan yasalgan bir qutida nahoyiti qimmatlik atir ilib kelgan edi hazrati ayso dastonda o'tirganda u ayol atirni uning beshig'i quydi shogirdlar buni ko'rib xoba bo'lishib nemishqa bundoq isrofchilik qilasiz bu atir jiq pulga yaratdi u setilib puli kambag'allarga berilsa bo'ladi deyishdi shogirdlarning norozi bo'lganligini bilgan hazrati ayso ularga bu ayolni xijil qilib nima qilasizlar u men uchun yaxshi ish qildi kambag'allar doim sizlarning oranglarda lekin men oranglarda doim bo'lmayman bu ayol bu atirni meni dafn qilinishga tayyor qilish uchun badinimga quydi bilib qo'yinglarki bu xushxabar dunyoning qayerida yetkazilsa bu ayol əslinib, onun qılğan işi tilg'i elindu, dedi. Şu vaqtda Hazreti Əysanın 12 şagirdidən Yahuda İşqariyot ismliq biri oliy ruhoniylarning oldiga berib, Əysani tutib bəsəm, mağın nim berisizlər, dedi. Bula, uningga 30 kumush tangi bədi. Yahuda shuningdan e'tiboran hazrati aysoni tutib berish uchun fursat izlashga boshladi peternon hitining birinchi kuni shogirdlar hazrati aysoni yeniq kelishib o'tib ketish hitining tomig'ini qayerda tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'radi hazrati ayso ularga yerusalimga kirib palonchining uyiga berib uningga ustozimiz vaqt soatim yiqillab qoldi o'tib ketish heytini shogirdlarim bilan birlikda sizlarning uyiga o'tkazay deydi deb aytinglar dedi shogirdlar hazrati aysoning buyrug'i binoan o'tib ketish heytining tomog'ini shu yerda tayyorlashga kirishdi kashqurun hazrati ayso o'n ikki shogirdi bilan dasturxonda o'ltirdi u tomoq yavitib bilib qo'yinglarki oranglarda biraylan manga sotqonlik qiladi dedi bu so'z ularni intoyin qayg'uga soldi ular bir birlab yo rabbim man emasdiman deb so'rashga boshladi manga sotqinlik qilg'uchi qo'lidagi nonni taxsiga man bilan billa to'girgan kishidir inson o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tidi lekin uningga sotqullik qildigan kishining holigi voy u odam tug'ilmagan bo'lsichu koshki dedi hazrati ayso uningga sotqullik qilmoqchi bo'lgan yahuda ustoz man emasdiman deb so'rdi hazrati ayso uningga dal sen dedi ular tomoq yeyishayotganda hazrati ayso bir nonni qo'liga ilib xudoga shukur etgandan keyin uni o'shtib turib shogirdlarga ulashtirib berdi va elinglar yanglar bu mening tinim dedi ondin qo'lga bir jom ilib xudoga shukur etgandan keyin uni shogirdlarga sunib hammanglar buningdan ichinglar bu mening nurg'un odamlarning gunohlarining kechirim qilinishi uchun to'kilib xudoning ahdisini tuzilgan qinimdir shuni bilib qo'yinglarki xudo otamning podsholig'ida sizlar bilan birlikda yangicha sharobdan ichmaguncha bundoq sharobni hargiz ichmayman dedi ular madiya noqshni aytgandan keyin talog'i chiqib zaytun teg'iga qarab ketishdi bu chog'da hazrati ayso shogirdlarga bugun kecha hammanglar mening beshimga keldigan ishlar sabablik meni tashlab ketishsizlar chunki muqaddas yozmalarda xudo qo'ychini urib o'ldiraman podidiki qo'ylari potparoq bo'lib ketidi degan lekin man tirilgandan keyin galileyaga sizlardan burun boraman dedi petrus uningga hammanglar sizni tashlab ketsinmi man hargiz tashlab ketmayman dedi bilib qo'yginki bugun kecha g'o'rash chillashdan burun sen mendin uch qitim tonisan dedi hazrati ayso biroq petrus siz bilan birga o'lishga to'g'ri kelsinmi sizdan tanmayman dedi qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi keyin hazrati ayso shogirdi bilan birga getsimona degan bir yerga keldi u shogirdlarga man u yoqqa berib duo tilovat qilib kelguncha mushu joyda o'ltirib turinglar deb petrusni shundoqla zabadiyning ikki o'g'li yoqub va yuannani birga elib mongdi Bu vaqtda hazrati Aysoni g'am besib, ko'ngli qattiq bearom bo'lishga boshladi. U ularga jinim chiqib ketgandek g'am qayg'uga patdi. Sizlar bu yerda qilib, men bilan birlikda hoshyor turinglar, dedi va sal nerroq berib, yerga bosh qo'yib, duo qilib. "Ey ota, mumkin bo'lsa, bu azob qadihni mendan yiroqlashtirg'aysan lekin bu ish mening emas balki sening irodang bo'yicha bo'lsin dedi u shogirdining yeni qaytib kelganida ularning mugdab qolganligini ko'rib petrusqa men bilan billa biror soatmi o'shar yuziq iziqtirilishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar ko'ngil xolaydu lekin tan ojizdir dedi hazrati ayso ikkinchi qatim berib yana duo qilib ey ota agar man bu azob qadini ichmaguncha bu qadah mandan yiroqlashtirilmasa undoqda sening irodang bo'yicha bo'lsin dedi u shogirdlarning yeni qaytib kelganda ularning yana mugda pag'allig'ini ko'di chunki ular ko'zlarini ochamay qolgan edi shuning bilan Hazrat ayso ularni tashlab 3-chi qetim berib yana shu so'zlar bilan duo qildi keyin shogirdlarning yeniga kelib sizlar texichi dam elib uxlayotamsizlar inson o'g'lining gunohkorlarning qo'liga topshirildigan vaqt soyiti yetib keldi qo'pinglar ketayli mana bong'i sotqullik qildigan kishi ketdi dedi hazrati aysoning so'zi oyoqlashmasdinla o'n ikki shogirdining biri bo'lgan yahuda keldi uning yonida oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari tarpidan avatilgan qilish to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi hazrati aysoga sotqinlik qilgan yahuda ularga olli burun Men kimni suysam Hazreti ayso shu sizlar uni tutinglar degan va suyish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi u uddul hazreti aysoni oldiga berib salom ustoz deb uni söydi hazreti ayso uningga birodar qiladiganingni qil dedi buning bilan elqi odamlar yopurilib kelib Hazreti Ayşaga qo'l çelib uni tutqun qildi. Hazreti Ayşaning bir aylan darhol qilichini sug'urib, bosh ruhoniyning chaqirg'i urdi. Qilich chaqarning qulog'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Hazreti Ayşa uningga qilichingni qiniga sol. Qilich ko'tirganlar qilich ostida haloq bo'ladi. yoki meni xudo otamdan yordam ololmaydi deb o'ylab qoldingmi xohlasam u manga shu on o'n ikki tumandan ortiq farishta avatidi biroq agar man unda qilsam muqaddas yozmalardiki cho'qim mushundoq bo'lishi kerakligi to'g'risidagi so'zlar qandoq amalga oshsin dedi ondin hazrati ayso u odamlarga qarab mundoq dedi sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tirib meni tutqili kapsizlar meni qaroqchi ko'ryotamsizlar har kuni markaziy ibodatxona hovlilarida o'ltirib ta'lim beradi u chog'da tutmadinglar ammo bu ishlarning yuz berishi payg'ambarlarning muqaddas yozmalarida oldin itqonlarining amalga oshirilishi bo'ldi bu chog'da shogirdlarning hammasi uni tashlab qechib ketishdi Hazreti aysoni tutqun qilganlar uni bosh ruhoniy qayopaning oldiga olib berishdi tavrot ustozlari bilan xalq oqsoqollarimi u yerda jam bo'lishgan edi petrus Hazreti aysoga toki bosh ruhoniyning g'o'jisigacha yiroqdan aksishib bordi va ishning natijasini ko'rish uchun ichkiriga kirib qorovullarning yenida o'ltirdi oliy ruhoniylar va butun oliy kengashma a'zolari Hazreti Aysoni o'lim cezasını mahkum qilish uchun yolg'on isbot izdatdi. Bir munchi yolg'on guvochilar o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, isbot ko'rsatib beramidi. Oxirda ikki guvochi o'ttirg'i chiqib, bu odam men Xudoning ibodatxonasini buzib tashlab, 3 kun ichida qat yasab chiqa degan, dedi. Bosh ruhoniy o'rnidan turib, Hazreti Aysoga: "Qani, жауап бәмәмсән. Бұл сенің үстіндің бәген күвақлырға немі деді. Лекін, әзірті әйса лам жим демеді. Баш рухани оныңға, мәңгі хаят құда алдыда қасам қылшыңны бұйыреймен. Еткін, құданың оғылы, құтқызғышы мәсі сән мұ? деді. Әзірті әйса мұндақ жауап қайтырды. Сізнің дегініңіздәк. lekin shuni bilib qo'yingki buningdan keyin sizlar inson o'g'lining qodir xudoning o'ng yinida o'tirdiganligini va ko'kdagi bulutlar ustida keladiganligini ko'rsizlar bu so'zni anglagan bosh ruhoniy to'nlarini yirtib tashlab u xudoga kufrlik qildi endi boshqa hech qanday guvochining hojati qolmadi sizlar uning kufrliklarini angladinglar Әмді бұныңға немі дейсілі? деді. Өлім жазасығы тиішлік, деп жауап қайтышты ұла. Бұның білән, ұла әзірті әйсаның yüzігі түкіріп, ұныңғы мұш атты. Бәзілері ұны қачатлап, «Эй, Мәсі, пәйғамбар болсаң, етіп бақына, сені кім ұрды?» дейішті. Петрус ташқырдығы хойлды отыратты. Bir dedek uning yeniga kelib sen jalililik ayso bilan bir eding'u dedi sening nima deyotganingni tushunmadim deb inkor qildi petrus hammaylarning oldida ondin petrus darvozaning oldiga chiqdi uni ko'rgan yana bir dedak u yerda turganlarga bu odam nosiralik aysoning sherigi edi dedi petrus qasam qilib man u odamni tanimayman deb yana inkor qildi u yerda tuqallar birozdan keyin petrusning yeniga kelib shubisizki sen aysoning sheriklarining biri talaffuzingdan mani man deb chiqib turdi deyishdi petrus qasam qilib u odamni tonimayman bo'lmasa meni xudo ursin dedi dal shu chog'da g'o'roz chillidi petrus hazrati aysoning xo'roz chillashdan burun sen mendin uch qitim tanisan degan so'zni esiga ilib toshqirg'i chiqib qattiq yig'lab ketdi